Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ քննարկվել է 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծին վերաբերող հարցեր։ Պետական աջակցություն կտրվի նրանց, ովքեր աշխատելու ցանկություն եւ կարողություն ունեն։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում մասնակցել է առաջին աշխարհամարտում կնքված զինադատարի 100-ամյակին նվիրված արարողությանը։ ԱՄՆ-ն կոչ է արել շարունակել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ լարվածության թուլացման ջանքերը բարեկարգվել է Շաումյանի եւ Փաշաթաղի շրջաններն իրար կապող ճանապարհահատվածը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվան փոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Նախագահն ընդգծել է, որ բյուջեն պետք է լինի իրատեսական, պահպանի իր ընդգծված սոցիալական ուղղվածությունն ու համաչափությունը, կոնկրետ հազարարականներ տալով շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին այս ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների կապակցությամբ։ Խորհրդակցությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանն ասաց, որ հանրապետությունում առաջին անգամ պետբյուջեի եկամուտները կգերազանցեն ծախսերը ներկայացվել է 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որում պլանավորվել է եկամուտների գծով 112.3 միլիարդ դրամ գումար եւ ծախսերի գծով շուրջ 111 միլիարդ դրամ։ Պրոֆիցիտը կազմում է 1.3 միլիոն դրամ։ Սա անախադեպ երևույթ է մեր երկրի համար վերջին տարիների ընթացքում մեր կողմից իրականացված լայնածավալ աշխատանքների արդյունքն ծախսերի գծով ունենք ավելացումներ հիմնականում կապիտալ ներդրումների մասով շուրջ 1.6 միլիարդ դրամի չափով, առողջապահության ոլորտում մոտ 770 միլիոն դրամի չափով եւ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 480 միլիոն դրամի չափով։ Կապիտալ ներդրումների մասով հիմնականում ծախսերը ուղղվելու են ինչպես տնտեսական զարգացման ուղված, այնպես էլ մի շարք սոցիալական նշանակություն ունեցող օբյեկտների շինարարական ծրագրերի իրականացմանը։ 770 միլիոն դրամ առողջապահության ոլորտի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է առողջապահության ոլորտում բուժանձնակազմի աշխատավարձերի մոտ 15%-ի չափով բարձրացման, ինչպես նաև մի շարք նոր ծրագրերի իրականացմանը։ Իսկ սոցիալական ոլորտում ծախսերի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է 2019 թվականի հուլիսի 1-ից հանրապետությունում ներդրվող կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված պետության կողմից լրացուցիչ վճարվող եկամուտներով։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 10-ին Պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանի եւ այլ պաշտոնյաների հետ միասին դիտել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերի ներգրավմամբ մարտավարական զորավարժությունները։ Նույն օրը երկրի ղեկավարն այցելել է Մարտակերտի շրջանի մեծ շենգյուղ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ եւ քննարկել գյուղում արկա խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սահակյանը խոսել է այն իրականությունից, որը եզակի կրկիներին է հաջողվում կերտել։ Համագյուղացի երշանկահիշատակ Կարլեն Եսայանի եւ ապա նրա ընտանիքի շնորհիվ առ այսօր գյուղում բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Բարեկարգվել է գյուղամեջը, ունեն բարեկարգ դպրոց, մանկապարտեզ, հանդիսությունների տուն։ Իսկ ամենամյա աջակցությունն առաջին դասարանցիներին ու նորացիներին գյուղում տրամադրություն ու տրամադրվածություն է բերում։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը նշել է, որ պետական աջակցություն կտրվի նրանց, ովքեր իրականում աշխատելու ցանկություն եւ կարողություն ունեն։ Անդրադառնալով գյուղաբնակների տարին բնակարանային շինարարությանը վերաբերող աջակցության ծրագրին երկրի ղեկավարը նշել է նախադեсում ենք մի շարք ծրագրեր գյուղի հիմնական խնդիրներից մեկը դա բնակարանային խնդիրն է հատկապես երիտասարդների հետ կապված եւ ինչպես գիտեք այս վերջի շրջանում ավարտել ենք բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ կառավարության կողմից ավականի երկար ժամանակ մշակվող ծրագրերից մեկը դեռ մենք լուրջ ակնկալիքներ ունենք որ այդ ծրագրի կիրառման կտրուկ բարելավելու են ժողովրդագրական վիճակը մեր երկրում Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հանրարարականեր է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առաջին աշխարհամարտում կնքված զինադադարի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում Փարիզի խաղաղության համաժողովի աշխատանքներին մասնակցել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ հանդես եկել ելույթով, որում մասնավորապես նշել է. Առաջին համաշխարհային պատերազմը համամոլորակային ողբերգություն էր դրանում ներգրաված բոլոր ժողովուրդների համար եւ ի վերջո հանգեցրեց այն հղացած պետությունների քայքայմանը։ Կա համոզմունք, որ աշխարհակաղակական եւ ռազմական տեսանկյունից պատերազմներում միշտ լինում են հաղթողներ եւ պարտվողներ, սակայն մարդկային տեսանկյունից ոչ ոք չի հաղթում։ Պատերազմները բերում են միմիայն կորուստ, տարապանք եւ ավերածություններ, եւ չնայած մեր միասնական ջանքերին եւ նախորդ սխալներից սովորելու կոչերին, այդ դասերը հեշտությամբ մոռացվում են։ Առաջին աշխարհամարտի արդյունքում աշխարհի ժողովուրդներն օրենքի ուժով հաստատեցին ազատ կամքի դրսևորմամբ սեփական ճակատագիրը տնորինելու իրենց իրավունքը։ Այսօր մենք գրեթե ամեն օր ականատես ենք լինում մարդու հիմնարար իրավունքի, կյանքի իրավունքի ոտնահարման դեպքերի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի տասնամյակներ շարունակվող պայքարն իր ճակատագիրը տնորինելու համար դեռևս չի ստացել պատշաճ իրավական լուծում։ 21-րդ դարում բացարձակապես անընդունելի է, որ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կիրառելու ցանկությունը կարող է վերածվել կենսաբանական սպառնալիքի։ Իր ելույթում մասնավորապես ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԵՀԿ մշտական խորհրդի 1200-րդ նիստին ԵՀԿ-յում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը հանդես է եկել ելույթով ի պատասխան ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարեկան զեկույցին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահներին Ղարաբաղյան հիմնահարցի հանգուցալուծման ուղղությամբ ներդրած ջանքերին, շնորհակալություն հայտնել նաև ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին եւ նրա թիմին հրադադարի ռեժիմի ուժեղացման եւ կողմերի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառ կառավարումների խթանման համար։ Դեսպանը համոզմունք է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում միակ միջազգային ներկայությունն ու հարավային Կովկասում միակ ԵՀԿ ներկայությունը կարևոր դեր է կատարում շփման գծում եւ սահմանային հատվածում լարվածության թուլացման գործում։ Վաշինգտոնը կոչ է արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին շարունակել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ լարվածության թուլացման ջանքերը եւ հասարակություններին պատրաստել խաղաղության։ Այս մասին ասվում է ԵՀԿ-յում ԱՄՆ առաքելության ղեկավար Գրեգորի Մակրիսի կառույցի մշտական խորհրդին ուղված նամակում։ Ղարաբաղյան խնդիրը արդեն շատ երկար է ձգվում եւ հիմա եկել է ժամանակը, որ կողմերը զերծ մնան փոխադարձ մեղադրանքներից եւ իրենց ժողովուրդներին պատրաստեն խաղաղության։ Վաշինգտոնը ողջևորված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ու արտգործնախարարների միջև հաստատված վերջին կառուցողական շփումներով հայտարարել է ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետը։ Կողմերը պետք է օգտվեն ստեղծված հնարավորությունից եւ ուղիներ գտնեն կարգավորումն առաջ տանելու համար, ընդգծել է ԵՀԿ-ում ԱՄՆ առաքելության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է միջնորդների այդ խորհուրդներին, ինչպես նաեւ ԵՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչի լիազորություններն ընդարձակելու եւ շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքնող մեխանիզմների ստեղծման առաջարկներին եւ կարծում, որ արտգործնախարարների հանդիպումը կարող է նոր թափ հաղորդել այս այս քայլերի իրագործմանը, ասված է ԵՀԿ-ում ԱՄՆ-ի առաքելության ղեկավարի նամակում։ Վերջին երկու ամիսներին զգալիորեն բարեկարգվել է Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջաններն իրար եւ Խարվաճար շրջենտրոնը Հայաստանի Վարդենիս քաղաքի հետ կապող ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Առաջին ճանապարհն ասում է անտառապատ վայրերով եւ այն անցանելի դարձնելը հեշտ չի եղել։ Երկու ամիս աշխատանք է տարվել եւ այսօր արդեն Խարվաճարից Բերձոր գնալու համար կարիք չկա Ստեփանակերտ հասնել, այլ կարելի է գնալ ավելի կարճ ճանապարհով, որն անցնում է շրջանի Նորմանաշիթ համայնքով, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը ռազմավարական նշանակության մյուս Խարվաճարը Վարդենիսին կապող 30 կիլոմետրանոց կամ ինչպես տեղացիներն են ասում կարճ ճանապարհը եւս բարեկարգվել ու ազատ երթևեկելի է դարձել։ Ճանապարհների երթևեկելի դառնալու հետ մեկտեղ ակտիվանում են տնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Ճանապարհի կառուցումն ինքնին ենթադրում է բնակավայրի զարգացում։ Բարեկարգ երթևեկելի ճանապարհներ ունենալու դեպքում կզարգանան տնտեսության բոլոր ճյուղերը։ Շատ է խոսվում շրջանի զբոսաշրջային ներուժի մասին։ Բարեկարգ ճանապարհի արկայությունը հենց այս ոլորտի զարգացման կարևորագույն պայմաններից է, վստահ է մեր զրուցակիցը։ Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհի ասֆալտապատումից հետո Շահումյանի շրջանում Արցախ եկող մեքենաների մշտական հոսք կա։ Առայժմ, սակայն, բարեկարգման խիստ կարիք ունի Մայրուղուց Խարվաճար գնացող ավտոճանապարհը։ Առաջիկայում ծրագիր չկա Վարդենից Մարտակերտ ավտոմայրուղին Խարվաճարին կապող 22 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատման համար։ Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը հաշվարկել է ասֆալտապատման համար նախատեսվող ծախսը մինչև Խարվաճար քաղաքի ծայրը 22 կիլոմետր կազմող ճանապարհի ասֆալտապատումը կարժենա մոտ 1.5 միլիարդ դրամ կամ 3.5-ից 4 միլիոն դոլար։ Տեղեկացրեց Գագիկ Մարտիրոսյանն ընդգծելով, որ շնորհիվ նրա, որ ճանապարհի հիմքը բավականին ամուր է, այն միայն ասֆալտապատման եւ կահավորման կարիք ունի։ Վերջինս ենթադրում է մայթեզրերի կառուցում, ճանապարհային լուսավորություն եւ այլն։ Իսկ Խարվաճար քաղաքի փողոցներն ասֆալտապատելուց առաջ անհրաժեշտ է քաղաքում կենտրոնացված կոյուղի անցկացնել, նշեց մեր զրուցակիցը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղենի պահանջարկն աշխարհում գնալով մեծանում է ցավալները փոքրանում։ Ինչպիսին է օրգանական գյուղատնտեսության հերանեկարն Արցախում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Երևի նկատել եք, որ մեր երկիր այցելող հյուրերը խոսելով իրենց տպավորությունների մասին անպայման ընդգծում են տեղական սննդամթերքի համային ворակները։ Աշխարհում գնալով նվազում են էկոլոգիապես մաքուր սննդատեսակները։ Դա կապված է եւ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության եւ մթերքների պատրաստման ժամանակ մարդու կողմից քիմիական միջամտության եւ մի շարք այլ գործոնների հետ։ Ինչպես կարող ենք մենք իրացնել արկա ներուժն ու տեղական էկոլոգիապես մաքուր մթերք հանել արտաքին շուկա։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով այս հարցում մի քանի խոչընդոտներ կան ընդ որում եւ իրավական հարթության մեջ եւ գործնականում։ Նրա հաղորդմամբ դեռևս 2015 թվականին ընդունվել է օրգանական գյուղատնտեսության մասին օրենքը, դրանից բխող որոշումներով, որոնք կարգավորում են իրավական դաշտը, բայց Այսօրվա դրությամբ փաստացի զբաղվող այդ աշխատանքով օրգանական չունենք։ Բայց կասեի, որ մեր մոտ արտադրվող բոլոր արտադրատեսակները կարելի է համարել օրգանական, քանի որ մեզ մոտ լայն չի կիրառվում թունանյութերի կամ հանքային պարարտանյութերի օգտագործում իհարկե ունենք, բայց բոլորն այդ թույլատրելի սահմաններում է վերահսկողությունը իրականացվում է գյուղնախարարության ցնդամթերքի համտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից։ Նաև աշխատանքներ են տարվում կան ցանկացողներ, նաև դիմել են մեզ Հայաստանի Հանրապետությունից, որոնք ցանկանում են տեղում կազմակերպել այդ աշխատանքները եւ շուտով կունենան նաև արդեն տարածքներ, որը կլինի սերտիֆիկացված եւ կարտադրի օրգանական արտադրանք։ Ինչ վերաբերում է էկոլոգիապես մաքուր ծնդամթերքի արտահանմանը, ապա Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով այստեղ ամենաէական խնդիրը արտադրանքի ծավալների մեջ է։ Խնդիրը նրանում չի, որ մեր արտադրանքը վատն է կամ լավն է, ուղղակի մենք սենց մի հատ խնդրի առջև ենք կանգնել։ Մեր տեղական արտադրանքը մի շարք մշակաբույսերի վերաբերյալ ինքնաբավության մակարդակին հասել եւ անցնում է, բայց արտաքին շուկա դուրս գալու համար քանակը չի բավարարում։ Դրա համար մեր աշխատանքները հիմնականում տարվում է այդ ուղղությամբ, երբ որ միավոր տարածքից ավելացնենք բերքատվությունը եւ համախառն բերքը, այդ դեպքում արդեն կարող ենք խոսել արտաքին շուկա նվաճելու մասին Ժամանակակից գյուղատնտեսությունն անհնար է պատկերացնել առանց քիմիական պարարտանյութերի։ Տեղի գյուղատնտեսները իհարկե նույնպես օգտագործում են թունաքիմիկատներ։ Մթերքներում դրանց պարունակության ստուգման գործառույթը նույնպես գյուղնախարարությունն է իրականացնում, մասնավորապես նրա ենթակայության տակ գտնվող սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Մթերքներում բարբերաբար ստուգվում են նիտրատային մնացորդների արկայությունն ու դրանց չափերը։ Վիլենա Վետիսյանի խոսքով այս հարցում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Հողօգտագործողներն արդեն հասկանում պարզում են, որ թունաքիմիկատների չարաշահումը կարող է խոտանել ամբողջ բերքը։ Այդպիսի դեպքեր մի քանի տարի առաջ եղել են, հիշում է փոխնախարարը։ Այդ պատճառով էլ հողօգտագործողներն իրենք էլ ձգտում են պահպանել չափորոշիչները։ Պարզապես անդադրում աշխատանք է անհրաժեշտ մթերքների արտադրանքի ծավալները մի քանի անգամ ավելացնելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների pedagogical ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Նոյեմբերի 5-ից 12-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 69 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնույթի 2, տեխնազին բնույթի 16 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 30 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրամ 67, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 15 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Հայաստանի տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 12-ին ժամը 11-ի դրությամբ Ստեփանց Մինդալարս ավտոճանապարհը բաց է տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար։ Ռուսաստանից դեպի Վրաստան ուղությամբ մոտ 2 կիլոմետր տրանսպորտային միջոցների կուտակումներ կան, որի հիմնական պատճառը հացահատիկ տեղափոխող բեռնատարներն են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։